المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد u okviru govora o propisima koji se nadovezuju, odnosno proizilaze iz imana i kufra i imena imana i kufra došlo od toga da govorimo o opravdanju neznanje pa smo rekli da je šeho l'islam Hamdir Nazubahab i njegovi potomci i oni koji su sami bili suglasni od učenjaka ostalih u njegovom vremenu, definisali su vrijeme prije pojave njihove dave, kad kažem pojave znači da je nastala ta dava i prosirila se i postala poznata stvar, dakle prije rastiranosti, ali smo se nama nastavljati, prije rastiranosti te dave, da su to vrijeme ispred njih smatrali vremenom setre. Šta znači vrijeme setre? za vrijeme kad nema poslanika. Je tako? Kako su smatrali to vrijeme vetre kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa Kur'anom i objavom Allah subhanahu wa ta'ala ga poslao. Zato što je nestalo znanje, je tako? Nestalo izblijedilo znanje jel tako, i izbrisali se tragovi poslanstva i raširio se žehl i neznanje iako se Kur'an učio i bio prisutan među njima oni ga nisu razumijevali jer nije bilo znači bilo je malo jel tako i rijeti su bili oni koji su znali da objasni značenja Kur'ana i zbog raširanosti da tako e, lokalni narječja koja su se ispriješila između ljudi i shvatanja Kur'ana i tako dalje. Rasiranost i širka i kufra i džehla i tako dalje. Pa smatra to vrijeme vremeno četiri. Ako su to vrijeme tako definisali, onda se postavlja pitanje o onima koji su živjeli i umrli u tom vremenu četiri. Šta je sanjeno? prošli put smo znači zaključili nakon što smo pročitali sestve i govor učenjaka koje je spominje ovdje uh, Ebu Jusuf generalno smo znači kao nekakav generalni kao nekakav generalni zaključak izašli sa tim da oni ljudi koji su živjeli u tom vremenu sestre a zapadali su u dijela širka i kufa. Da osavorimo, da, da nas ovo ne bi ovaj, i da vidite koncentrstvo. A zapadali su u dijela širka i kufra. Tu je To posle delta, daj sad mikrofon ovamo, pa ćemo tu je detalje, posle delta, recimo. Ne prekini ga, slobodno reći, posle deseta ćemo te detalje, daj mikrofon vam i slušaj. Ne, ne, poslije, poslije deca da, da instalirate to sve, završite za to deset da se dogovori kako ti je kada. Ali već smo ovdje, znači puno ljudi ovdje se. Recimo da, da ćemo poslije jesti, znači ja, pa ćemo dogovoriti. Da. E. Znači, šta smo rekli da ljudi koji su živjeli u vremenu Petre živjeli u vremenu Petre u vremenu koje su, su učenjaci definisali kao vrijeme Petre je tako? zašto pored znači nakon slanja poslanika sallaha alaihi sallam i pored toga što je Kur'an objavljen zato što su izvijedili tragovi poslanstva i raširilo se neznanje jer si, znači, nije se raširilo, nego zahvatilo skoro sve, osim rijetkih izuzetaka, je tako? Zbog raširenosti tog a, neznanja, smatrali su to i definičali kao vrijeme fetre. I ovo vrijeme fetre nije specifično ili posebno rezervisano ili vezano samo za jedan umet ili jedan narod ili za neko područje tako ili posebno za neko vrijeme kad god dođe do toga da tragovi poslanstva da tako izlijede i nestane znanje i proširi se džehl i na znanje i smanji se broj onih koji su e, nose sa sobom istinu i poznaju istinu to vrijeme znači totalnog znači ne, ne totalnog nego ogro, u ogromnoj većini većinskog džehla i neznanja i mraka i tane, uzet će se kao vrijeme sebe. Tako su ga definisali. Kad su ga tako definisali, onda prošli put sve što smo zaključili jeste da onaj ko umre u vremenu te petre, šta je sa njim? Ne tvrdimo za njega. Ko umre u tom vremenu petre. A zapadao je u širk i kuhar. Ovo mora dobro da se shvati, znači zapadao. Kad kažem zapadao, nije kao kad kažemo bio je mušrik i po svojim dijelima i svom ubjeđenju. Je li to to? Nije. Kad kažemo bio je mušrik po svojim dijelima i svom ubjeđenju, onda u svakom vremenu on je mušrik. Je tako? Ko će tako da bude? Tako vjeruje, je tako? I nema, o, o njemu ne razgovaram uopšte nego govorimo o ljudima koji hoće da ibadet čine Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? I hoće da mu budu odane robo. Međutim, zbog raširanosti neznanja i zbog toga što nema ko da ih upozori i da ih poduči i da ih opomene, je tako? Nema ko da im ukaže zapadnu i desi im se da učine dijela širka. Je tako? šta je sa takvim? Za takve smo rekli, ne tvrdimo. Znači, kategorično ne tvrdimo da su šta u vatri. Kategorično ne tvrdimo da, smo, da su u vatri. Na osnovu čega? Na osnovu haditha koji prenosi Al-Asad ibn Sarija od Rasula sallallahu alaihi wa sallam Arba'atun Jumtehanuna jevma al-qiyama četvorica će biti iskušali na sudnjem danu. Rajulun asam, eh, la jesma, čovjek koji je gluh i ne svi. Wa rajulun ahmak, i čovjek koji je lud. Wa rajulun haram, i čovjek koji je u poznoj totalnoj starosti, tako da nista ne razumije. Wa rajulun mate fil petra, i čovjek koji umre u periodu petra. Čovjek koji umre u periodu petra fetre. Pa smo pos, uh, poslije toga uh, čitali govor u Enes o ovom hadisu e, i na ovaj hadis se nadovezli uvijek sa rasprava o djecu djecu muslimana koji kao umru djeca muslimana i o djeci mušrika sve će biti šanjima pa i mnogi učenjaci analogijom šta svrstavaju kao i ove četiri kategorije koje se ovdje spomenete da će biti na sudnjem danu šta? Iskušan, da će na sudnjem danu biti iskušan. U nekim predajama kad spominje šta biti iskušani, da će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti od njih zavet da mu budu pokorni, pa će biti naređeno da uđe u vatru, pa ako u nju uđu, bit će im ona spasonosna i prijatna, hladna, ili tako, a ako ne uđe, onda će u nju, u nju biti vašeni, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje, najbolje ima. Nakon ovoga, što smo rekli, da ne svrdimo za takve. Znači, ne, nismo isključili u tome da su oni u vas. Potrebno je objasniti da onaj ko obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da da se čini nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar bio ne znam i makar ne bio iznešen protiv njega nikakav dokaz jel tako? makar ne bio dostavljen mu nikakav dokaz. Da takvog, iako smo malo prije rekli, da ne tvrdimo za njega da ju vatri, takvog ne smatramo šta. Ne muslimano. Ne tvrdimo za njega ni da je musliman. Pa ćemo sad uz Allahovu pomoć se vratiti na govor učenjaka po tom pitanju. Znači, činjenje se u hida i ostavljanje čirka ispunjavanje tevhida i ostavljanje širka tevhida i badeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala i ostavljanje i badeta bilo kome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala to je osnova svih osnova vjerovanja i dokaz za ovu stvar je uspostavljena nad svim znači nad ljudima čine slanjem poslanika slanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem i objavom Kur'ana Znači, da se čini ibadat samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da se ne čini ibadat nikom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je osnova svih osnova vjerovanja. Teme na čemu sve stoji, tako? A za ovo je uspostavljen dokaz slanjem Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i, i, i objavom Kur'ana. Uspostavljen je dokaz protiv ljudi. Što se tiče onih koji ibadat čine kabrojima, makar bili neznali su. I makar bili muteavilin. Što znači ovo muteavilin? Makar zato imali nekakve dokaze koje su pogrešno razumijeli i izokrenuli njihova značenja da bi opravdali svoj ibadat kabrojima. Makar takvi bili. Oni nisu muslimani kod šehehul islamu Mohamed ibn Abdul Vahaba i njegovi potomak. I to je mišljenje nasvijeđeno i nastavak mišljenja šehehul islama ibn Tejmi rahmetullahi alaihi i njegovog učenika imama ibn Qajma rahmetullahi alaihi. Zato, kad oni kažu da neko ima uz u neznanju, kad govori ovi učenjaci, kad govori i kad kažu da neko ima uzr u neznanju je tako, da je opravdan neznanjem u širku je tako oni izuzimaju iz ovoga one koji čine i bade kaborojima i njima sličnim mušnicima zato što oni kod njih nisu nikako muslima, muslimani pa kad kažu musliman opravdan neznanjem je tako u nekom pitanju, je tako? širka, mhm. onda se sigurno ne odnosi na koga. Na one koji ibadet čine na kaburovima, jer ovakve šehhul islam ibn Tejmi, rahmatullahi alaih, njegov učenik, ibn Qajim, rahmatullahi alaih, i Mohamed ibn Abdullaha, bi učenjaci poslije njega, nisu smatrali uopće muslimane. Sad se vraćamo na pitanje kakav je propis bio ljudi prije nego što je zaživjela dava šeha Mohamed ibn Adulaheva, rahmatullahi alaih. Propisi tih ljudi koji su prije njega zivjeli, prije te dava, prije nego se zaživjela ta dava, i njihova stanja mogu biti sljedeća. Onaj koji je radio po islamu i ostavio se širka prije ove dave, radio po islamu i ostavio se širka, šta je on? muslima. A tad, on je nedvojdeno sa muslima. On je muslima. Zati, drugo stanje, onaj ko je zapadao ovdje piše u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, treba da koji, koji je zapadao u ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova je po svojoj vanštini šta? Činio i gledat nekom drugom ima Allah sana tako. On je, mus, on je kafir. On je po svom vanjskom stanju šta? Kafir. Međutim, njegov unutra ti kopi. Je tako? Šta je on stvarno kod Allaha subhanahu wa ta'ala to ostavljamo? Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zašto? A, zato što, iako vidimo, čovjek šta? Čini širk. Ibadet čini nekome zapao u ibadet. Nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Pored toga, ne tvrdimo za njega, jel tako? Ostavljamo njegov unutrašnji propis. Šta je on kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Ostavljamo Allaha subhanahu wa ta'ala zbog mogućnosti da do njega nije došao dokaz. Zbog mogućnosti da do njega nije došao dokaz. Otkud ova mogućnost? Zato što govorimo u periodu Petre. Zato što govorimo u periodu koji je definisano kao period Petre. Zato postoji mogućnost šta? da do njega nije došao dokaz zato ga šta? njegov hukm i njegov propis ostavljamo prepuštamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako umre na takvom stanju, ako čovjek umre na stanju sa da je zapadao i dešavalo mu se, tako, da fili i vade nekom drugom ima Allah s.a. onda nećemo za njega dijeliti sadaku, niti za njega klati kurbana, niti ćemo istikfar za njega činiti niti ćemo presuditi da je očistio svoje obaveze ispunio svoje obaveze koje je imao u islamu, tako u smislu kao hađ, na primjer. Iako je hađ izvršio u takvom stanju, iako je hađ obavio u takvom stanju, u kakvom stanju, dok je činio taj ibadet nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je ostvarenje islama, zato ispunjavanje islama, šart za sve ibadete koji su propisani. Da tako, uslov da ibadeti budu ispravni, da tako kad nabrajamo šta je uslov za hađ, od uslova je da bude čovjek šta muslima. A ovaj čovjek ne ima, nije ispunio ovaj uslov. Znači, propuštamo njegov propis šta je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegov unutrašnji propis ostavljamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, da potvrđujemo ovo islam. Ne činimo stikvar za njega i na ovakav se nas, način prema njemu postavlja. Ko umre u ovom periodu, prije nas živio čovjek i umro u ovom periodu, a ne znamo njegovo stanje. Znači ovo su dvojka dosta koje smo spomenuli. Jedan znamo da je ispunjavao islam, klonio se širka. On je musliman. Drugi znamo da, da je zapada u djela širka. Hilio i vades ne, još nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Za njega rekli smo šta? Njegovo vanjsko stanje je stanje kufra. Je tako? Ali konačni sud prepuštamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zbog mogućnosti da do njega nije došao dokaz. Jer je živio u periodu koje je definisano kao bijene sestre. Treći stanje, da umre u tom periodu, a ne znam uopšte kako je njegovo stanje bilo, je li tako? Opet tako ne šta ne potvrđujemo islam. Jer ne znamo njegovo stanje, je li tako? Zato, zašto mu ne potvrđujemo islam? Zato što nije to bila osnova kod ljudi u tom periodu. Da su muslimani muslimani. Jer da je bila osnova kod ljudi u tom periodu da su muslimani ne bi bilo vrijeme fe, Petri. Otkud u vrijeme Petri da su većina ljudi muslimani. Šta kad? Nepoznato nam stanje zbog toga što je znači bio vlada od džehlu postoji velika mogućnost šta i prevladava je tako mogućnost šta da je bio činio šir a nepoznat nam je stanje. Nećemo misliti, nećemo se postaviti prema njemu kao pravom sumanu, zato što nije osnova kod tih ljudi koji su živjeli u tom periodu da su oni muslimani. Ali isto tako nećemo ga smatrati nevjernikom. Da tako? Nećemo ga smatrati nevjernikom. To je treće stanje prvo stanje znamo da je čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala klonio se širka musliman. Drugo stanje znamo da je zapadao u širk. Jel tako? Njegovo vanjsko stanje je stanje kufra, a sud ostavljamo o njemu Allah, kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog mogućnosti da nije do njega dokro dok je treće stanje, nepoznato stanje nećemo presuditi znači da je musliman, ali nećemo ga smatrati znači ni presuditi da je nevjernik da je nevijest. Jednostavno nepoznato stanje. Ko od ovih čije stanje nepoznato bude musliman, Allah stanova tada će ga uvesti žene. Ako bude od ovih čije nama stanje nepoznato, nije Allahu nepoznato. Ako bude nevjerni, Allah stanova tada će ga uvesti u vatru. Ako bude nevjerni i po svojoj vanštini i po svojoj nutri, nutrini. E ovdje dolazimo do onoga o čemu sam prosti podgovor. Ko bude nevjernik i po svojoj vanštini i po svojoj vanštini. Znači, i činio je širk u svojoj vanštini, ali je u, toj, u taj širk i tako vjerovo i u svojoj nutrini. Cilio da bude nevjernik. Naprimjer, naši ovi komunici, je tako, koji su živjeli, sad nemoj ovo naši, naši kod nas živjeli, I ovo, sad, mi sve slojačamo, naš narod, naš, ne se misli da to se odnosi našu drugu. Naši ovdje živjeli kod nas. Je tako? Oni su bili mošnici po svojoj vanštini i po svojoj nosreni, je tako? Oni će biti vešno u vas. A oni protiv kojih ili do kojih nije donešen, došao do ovoga. Je tako? protiv koje nije uspostavljen dokaz, a zapadao je u šir. Veliki šir. Pa vidi kako se ovdje pravi razlika. Između onoga koji je bio muštrik i po vanjstini i po unutrašnju. Jel tako? I onoga koji je zapadao u šir. Šta znači? On nije bio muštrik po svojoj unutrašnjosti. Htio je da ibadet čini Allahu subhanahu wa ta'ala, ali je zapadao u širk, je tako? U veliki širk. Mi ćemo mu dati propis propisa koji, o, onih koji su živjeli u vrijeme Petri. Je tako? A ako mu dadnemo taj propis, šta smo za njega rekli? Ne tvrdimo da je uvatr, ali nije musliman, nije u kontru slučaj, dok nije kod nas musliman ni u kom slučaju. Ostavlja se, znači, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegov slučaj. Ja sam sam jedan jedan i drugo da je Znači, ovo vanjstina vanjsti njegova je, znači kufr. Ali ne tvrdimo kategorici da je u vatri zbog mogućnosti šta da nije do njega došao do kad živi u vrijeme kad se ovo je, ja mislim, stvarno prejasno. Da. da. Tako su imami ove dave dali propis ljudima u svom vremenu. I tako su sudili po pitanju njihovih imetaka. Dakle, između ostalog, vidi se iz njihovih konkretnih postupaka i odnosa prema ljudima koji su živjeli u periodu te petre, prije te dave, je tako, u njihovo vrijeme, da su se odnosili prema njima na taj način. Je tako? Šta su smatrali? Smatrali su njihov imetak, imetak nevjernika u osnovu. U osnovu. Je tako? Ima za to setra, vrijeme setri. Da li uh, vrijeme setri prestaje sa znači, zaživljavanjem zavita u jednom mjestu? Vidjet će poslije kad budemo čitali, znači da su se u propisu borbe, u propisu borbe, u početku dave postavljali kao prema kafirima u osnovi, o tako? Šta to znači? Da su im prvo davu dosta, dostavljali i pozivali, je tako? A onda, kad je dava zaživila, je tako i proširila se, nisu više sebe smatrali šta obavezni da da im davo da ih prvo pozovu, nego su često sebi jednostavno dali za pravo da ih mogu napasti bez priznanog poziva i najavljena. A to će doći. Pa ćemo sve detaljno razjasniti. Znači, čitamo polako i zastajemo na svakoj riječi gdje bi se moglo desiti šta? Pogrešno razumijeva. Pa kaže, učenjak takav propis dali ljudima u svoj vremen. Takav propis da je njihov metak i metak nevjernica u osnovi, jel tako? Šta to znači? Da i oni imaju pravo da se između sebe nasljeđuju. Jel tako? Ako im dadu i dali se im propis čega? Nevjernika u, u osnovi. Pa su onda imali pravo da se između sebe naslijedili, o tako. A zatim ko oni primi islam, primio je islam sa imetkom koji se skodnjega za, zatekao. I on je njegov imetak. Ko prihvati davu, je li tako, prihvatio je ovu davu i ostaje njegov imetak koji se kod njega zatekao. A nisu rekli da su oni murtezi. Nisu rekli svom narodu tad da su murtezi. Zašto? Zato što murced ne naslije ne naslijedi, je li tako? Niti se od murceda naslijedi. I kad bi rekli za sav taj narod da su murcedi praktično i proveli taj govor do kraja, šta to značilo? To bi značilo da su sav njihovi mjetak. Da je sav njihovi mjetak u njihovo vrijeme pripada Bejtul Mal, državnoj kasi blagajni, jel tako? Zašto? Zato što su oni svi murtedi, jel tako? Čak i metak muslimana koji su sad prihvatili islam, i njihovi metak bi prišao i pripao u državnu blagajnu. Zašto? Zato što su ga naslijedili od murte, da nisu imali pravo, niste imali pravo, je tako, jer se mursed ne nasljeđuje, ne nasljeđuje. Kad se stavi metak koji se začekao u njihovo vrijeme, šta bi bio? Bio bi zaplijenjen, bio bi, je li tako, uh, bio bi metak državne blagane. Bej to mala. Zašto čak i metak u rukama muslimana oduzimao bi se sve dok ne utvrdi, je tako, da i metak koji nasljedio da nije naslijedio od svog, da smjetak koji ima, da nije naslijedio od svog babe ili da njegov babo nije murtez. Dok ne dokaže da njegov babo nije murtez. Znači, rekli su ovaj imetak odnosili se prema imetku kod ljudi u to vrijeme kao prema imetku kafira u osnovu. Zašto? Kad bi rekli da su murtezi, morali bi im sve to šta? Sve bi to pripadalo bejkom malu Čak i metak poslimana morao bi se preispivati, vidjeti šta je naslijedio od morceda, ako je naslijedio od morceda, nema pravo na to, i to u vejtom nasu. Je li tako? Je se razumio? Nije. Nego su rekli, kao prema imetku kjasira u osnovi, pa ćemo šta? Džajz će biti da se oni iz sebe naslijedio, a onaj koji prihvati islam, prihvati islam i ono imetka što se kod njega zateklo, njegovo je. I to je vrlo jednostavno, jednostavno hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako su i tim putem su išli imami dave sa svojim narodom. Ne samo u imetku, nego i u da'i i u borbi. I u da'i i u borbi. Kako su odnosili u da'i i borbi prema njima? Kao kafirima koji su kafiri u osnovi. Je tako? Oni do kojih nije došao dokaz. Oni od njih do koje nije došao dokaz i nije im dostavljen dokaz, nisu se borili protiv njih sve dok im nisu te dokaze do, dostali. Znači nisu se borili protiv njih sve dok im dokaze nisu dostali. Pa ako prihvati i pokori se islamskim propisima, prihvati islam, onda zajedno sa njim se bore protiv onih sredici, je li tako? Ako odbije, onda su se borili protiv njih kao što se bore protiv mušljika. Kad su se uvjeru da je njihova dava javna, to tako, i da je opšte poznata, i da se raspirila, i da je ljudima poznato ono čemu oni pozivali, i da su ljudima, znači, dostavljeni dokazi samom njihovom davom i da su znači dugotrajnom davom već došli dosle vijesti i dostavljeni preko njihove dave dostavljeni dokazi okolnim mjestima oko njih nisu smatrali da im je važiv da ih pozovu prije borbe nisu smatrali da im je važiv da ih pozovu prije borbe. Pa je ovo sad riječ, ovo stvar isti, isti hada. U prvo vrijeme su pozivali i dostavljali dobro. Do Kad su smatrali da je dala šta, postala opšte poznata i da su dokazi dostavljeni poslije toga nisu sebe obavezivali, nisu smatrali da je vadi, da ih pozovu prije nego ih napad, prije borbe, da ih pozovu postavljena su pitanja uh, sinovima šeha Muhammedin Abdullahaba Muhammed ibn Asra rahmehumullah i od tih pitanja ovde kaže od tih pitanja znači od Adama kaže treće pitanje treće pitanje kaže ono što ste rekli el islamu jehdimu ma kabla islam ruši ono što je prije njega u drugom rivajetu je džubuma kablahu briše, je tako, poništava ono što je prije njega. Islam briše ili poništava ono što je prije njega. Na što se odnosi? Da se sa islamom brišu, griješi, je tako, brišuje se ono što je bilo prije njega. u oprosnog hađa kaže između ostalog Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ela inna dana al-đahilijeti kullahu mavdu'a Zaista je sva krv u džahilijetu poništena. Nas se ovdje odnosi. Nas se ovdje odnosi. Na pisa, ja tako, na međusobne račune, tako, povrede, na odmaz. Je tako? U džahilijetu što je bilo, ubio ovaj onoga, onaj onoga, povrijedio i tako dalje. Sad u islamu sve to što je bilo u džahilijetu se briše. Znači ta nekakva prava, jer sve to što se desilo u džahilijetu sa islamom se, sa islamom se briše. Pa kaže, vidjeli smo iz vašeg odgovora, da oni koji vjeruju mu'mini u Allaha i poslanika sallam, njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam, njegovog rasula sallallahu alaihi sallam, da, ako izgovori ili učini ono što je kuhr iz neznanja, da ga ne tekfirite dok se ne uspostavi protiv njega dokaz iz poslanice, znači dokaz iz obja objav. To smo vidjeli. Pa na osnovu toga pitam, da li ako bude ubijen u ovakvom stanju prije nego što se pojavila ova dava da li je njegova krv na ubu izbrisana ili nije znači vi imamo čovjeka koji je govorio riječi kufra ili činio djela od kufra a nije do, do njega došao do dosta. Ako bude ubijen u takvom stanju, je li tako? Šta je sa njim? E na osnovu toga sad ćemo vidjeti šta je sa njim. Da li je znači sad njegova krv besplatna, neće se vršiti kifas, neće se tražiti onaj uh, krvarina, je li tako? Neće se naplaćivati ili hoće. Pa kaži. Ako je činio dijela kufra i širka, zbog neznanja, ili zbog toga što nema ko da ga upozori, ne tvrdimo da je kafir, dok se ne uspostavi protiv njega dokaz. Ali nećemo reći ni da je muslima, nego kažemo ono što je činio je kufr. To dozvoljava i metak i krv. Iako, jel tako, ne presuđujemo mu zbog toga što nije uspostavljen dokaz protiv njega. Neće se ovdje reći ako nije kafir, onda je musliman. O tako? Neće ovdje reći, ako nije kafir, onda je musliman. Zašto? Zato što je njegovo dijelo, dijelo kufra. Je tako? A spuštanje hukma, je tako, propisa na određenu osobu, znači pojedinačno, zasniva se na dostavljanju dokaza iz poslanstva. Na dostavljanju dokaza iz poslanice. Je tako? Iz Korana i Sunne. Spominju učenjaci da ljudi koji su živjeli u Fesri da će biti iskušani na sudnjem danu. Na Arosas, je tako? I nisu ih činili da nisu ih smatrali, znači, e, na njih puštali propis kafira niti su na njih spuštali propis Ebrat, to su Ebrat, dobročini sedja muslimana, jel tako? Jel sam razumio? Znači nisu spuštali na njih propis ni jedan, ni drugi, nego su smatrali da će biti iskušani na sudnje dan. Što se tiče ove osobe, ako bude ubijen, a zatim primi islam onaj koga je ubio, mi nećemo presuditi da ovaj sad musliman koji je primio islam, a ubio ga, jel tako, nećemo presuditi da plaća krvarinu, jel tako? Nego ćemo reći, islam mu briše sve što je bilo prije toga. Zato što je ubica ga ubio u stanju kufra. Jel tako? Ubio ga u stanju kufra, onda primio islam a islamu sve bitne što je bilo prije toga, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. E sad je ovo jedno pita. Šta je ako bude ubijen u takvoj situaciji? Ako ga ubije onaj ubije muslima koji je bio na kufru, a zatim primi islam, ako ga ubije zatim... muslima ovo je to je pitanje, a šta ga ubije muslima? Nije. Sad, nije. Odgovor je postavljen, znači ako ga ubije čovjek u stanju kufra idemo dalje. Znači, i tako je odgovor da. I tako je odgovor da. Neće, znači, zato što ipam više sve što je bilo prije, prije to. Što se tiče vašeg govora, znači pitanja, da li će ovog čovjeka, ovom čovjeku stvar, koje, ovom mu'menu sad, koji je prije islam, je li tako? rasteretili smo ga njegovih loših djela, tako? Zato što Islam briše ono što je bilo prije. Ali sad, da li će nje takvom muslimanu, mu'minu, koji je prihvatio Islam, da li uz, znači, da li će mu koristiti djela dobročinjstva koja je učinio i dobra djela koja je učinio prije nego je ostvario teuhid. Pitanje. Sad ćemo pročitati odgovor. Znači, pitanje je samo da prvo shvatimo pitanje, pa da onda znate što nas to odgovaramo. Je tako? Pitanje, da li će ovom čovjeku koji primi islam sad, je tako, i primati se islama, koristiti njegova dobročinstva koja je činio prije nego što je ostvario i upotpunio svoj, znači ostvario teofit. Uspostavio teofit prije nego što je prihvatio islama. pa će se reći, neće se reći za ovog čovjeka koji smo spomenuli, da je bio musliman prije toga. Je tako? A kamo li da se kaže da je bio mu'min? Nego će se reći da je to čovjek koji je činio kufr. Je tako? Ili je vjerovao u nešto od kufra, je tako, u stanju neznanja. I u stanju kad nije imao ko da ga opomenu. Pa ako je činio šta od dijela dobroćinstva i dobrih dijela, Allah subhanahu wa ta'ala će ga za to nagraditi. Onda kad ispravi svoj islam. Kako ispravi? Ostavi se ti dijela cirka i kupra. Allah će ga nagraditi za dobroćinstvo koje je radio. I kada upotpuni, odnosno ostvari svoj teošin. Kao što na to upućuje hadis od Hakid ibn Fazana, Al-Tim ibn Huzama gdje kaže Eslamte ala ma eslaste min hajr. U drugoj predaj min alam. Primio si islam na onome što si iza sebe ostavio od dijela. Primio si islam na onome što si učinio od hajr od hajra, od dobročine. Na što ovu puti? Da imaće tu nagradu, znači za sva ta djela koja je počinio, u periodu u periodu prije nego što je potpunio svoje teoši. Je tako? Što se tiče hađa, što se tiče hađa, ako je ga obavio u takvom stanju, nećemo mu presuditi da je neobavezan, da nije više obavezan u činu hađa. U kakvom stanju? Dok je činio širk. Jasni širk, je tako? Činio i vade s kaburovima. Je tako? Je tako? učinio jasni i otvoreni širk. Nego će mu narediti da ponovi hadž zato što ne tvrdimo da je bio musliman u tom stanju. A za ispravnost hađa je uslov da bude i musliman, jel tako? Pa kako ćemo reći da mu je ispravan hađ, a on, jel tako, činio djela kufra ili vjerovao u nešto što je kufr. Imao neko vjerovanje koje je u osnovi šta? Kufr. Ali, mi ga ne tekfirim, osim nakon što mu se iznese dokaz. Pa kad mu se iznese dokaz i on prihvati taj dokaz, naredimo mu da ponovi hađ, da bi sa sebe skinuo obavezu bije tim sa, sigur, sa sigurnost. Znači da sigurno zna da je skinuo sa sebe obavezu hađa ispravno. Da ne bi rizikovo, jel tako? A ne rizikovo. Ovo je četvr, jel tako? Ovo je četvr. Vi znate za jednog ovdje kad je postavio pitanje vezanog hađa, jel tako, za svoje hađa, koji je obavio u nekakvom stanju prije, jel tako? I sjećate se da sam ja rekao da ne mora ponoviti hađa. Ne otišao je poslije toga i protekcijenja. Okay. A njegovo stanje znači nije stanje, nije bilo znači stanje otvoreno u jasnom šitka i kuha. Okay. Zato sam smatrao i dan danas smatrao znači da nije bio obavezan da ponovi hač. Ali obzirom da je on sam sebi presudio i poniskio sva svoja djela, jel tako, koja je počinio, prije sad smatramo da pogotovo mora se ispanova i početi. Jer onda je počan sve u propadarskih djela, jel tako, onda mi ne imamo dvojbe, tako smo dovedeni smo pred svršen čin. A to je bilo, znači, opet na osnovu razgovora stanjem od prije i, i kompletnog stanja njegove situacije, koja nije bila situacija otvorenog znači jasnog širka i kupa. I ako može znači, tako, ako je neko u policiji, tako, mi smatramo da je većina, tako, većina policajaca, da su kjerate. Jel tako? Međutim, možda neko od njih nije. Zato što sam čin da je neko policajac nije sam po sebi dijelo dijelo širka i kufra. Dok pod onom šepkom i onom uniformom on ne učini dijela širka i kufra. Je li tako? Kada sam razli? Znači, ja sad obučem uniform. Je li tako? Nadje, kod nekoga Ne se. Obučem uniform. Jesam li odmah mušik? Nisam, no kad... To još ništa ne znaš. Dok, nakon toga šta, ne učinim direktno to čistka i kuka. Ali tijem sam obukao uniformu, ovo je opasan ala. Ala, ne, to tako. U kući je na to da šta, oni koji su pod tom uniformom, obično, to tako, čine žela širka i konfesno razvoj. Međutim, mi opet sa sigurnost ne možeš za svakog pojedinca reći. Ovo je menhe džehlu sunnata od džemata u opreznosti, jel tako? Iako, jel tako? Gdje ogromna većina njih sigurno čine djela širka i kufra. Ali kad je pojedinac pitanje, zato što sama ta uniforma nije sama po sebi širka ni kufra. Imaš obavezu da zastaneš dok se uvjeriš u stanju. في ناس بيشتروا تفاكه اشترى تفاكه كثير السبارة الله نعوذ بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. da ima broj kakve pitanje Ne. Znači, zbog toga su insistirali na pitanjima koja su aktivna u naše vrijeme. Tako, pitanje tehakuma, vladanja po Allahovom zakonu i suđenja po Allahovom zakonu. Mnogi misle da je to je tako? Asmud din, da je to je tako? Sam šir, je tako? I kuhr. I, tako, i svode na to. Zato što se to najčešće spominje i aktualno je. Međutim, šir i kuhr koji je rasiren kao to, ako ne je više od toga, to tako, tefsirom znači takozvanog islamskog svijeta tako, među onima koji se prepisuju islamu je direktni širk u ibadet je tako u smislu dove u smislu sedze u smislu stavafa u smislu zavjeta u smislu klanja kurbana koji se čine na kaburima i trbesima i to je masovno raširno je tako rasirom kao i ovaj o kojem mi govorimo. Pa tako. Ovi, znači, ovdje slučajevi koji se spominu ovdje, odnose se, odnose se prije svega na kaburove i na obožavanje kaburova, drveća, da tako, drveća, kamenja i tako dalje, koje je bilo rastivano u njihovo vrijeme, u vrijeme ove davne šeh Muhammed ibn Abdul Wahaba i njegovi nasljednika. Uz činjenicu da je u njegovo vrijeme bilo, bilo i ovih pojava. Šta? Da su mnogi stanovnici jel tako, nekih gradova ili pustinja sudili i vladali se prema svojim obi, obitajima i prema onome što su im narezivale njihove vođe. To su smatrali zakonom, jel tako? To im poglavi se naredi tako? I poglavi sa, na red. Tako je bilo stanje. Isto je bilo prisutno. Međutim, za ovo suđenje, za ovo suđenje, vidjet ćemo da učenjaci ne govore kao za ibadet u dovi žave se namazu prema kabrovi. Zato što dova upućena nekom drugom. Da tako? je ibadet bez ikakve sumnje učinjen nekome drugom, je tako? Zavijet, prinošenje žrtava, kurbana, tava, sedza i tako dalje su ibadeti koji su učinjeni nekom drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. I vidjeli, vidjeli ste na početku da i ovi učenjaci koji spominjemo nisu smatrali nikako muslimane. Dok Ibn Sejmi, rahmetullahi alaih, u svom dijelu minhađa sunna, kaže, ima ljudi koji prihvate islam. Jel tako? Wa kathirun minan nasi aslamu. Aslamu, što znači aslamu? Prihvate islam. Jel tako? Prihvate islam. Šta su sad se prihvate islam? Zvan, jel tako? Znači ima puno ljudi koji prihvate islam, a i dalje sude po svojim običajima i onome što im naređuju njihove vođe. Pa onda kaže, ovi iza arafu ovi kad saznaju kad saznaju da im je vađib rasude i po onome što je Allah stano tada objavio pa ohalale sebi da i da je sude po običajima i po, što, i po onome što im naređuje njihove godine bivaju u kafirima pa šta je ovdje učinio nije ovaj tahakum učinio kao ove ibadete koji koji se čini na sabotom, no tako? Nego nakon što saznaju, pa ohalale, onda kaže diva i kafir, onda si kafir. Je tako? Tahakom u određenom mjeri je ibadet, je tako? I kad se kao ibadet učini nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda je širk i uzvodi ih djeci. Tako. Ali, vidimo da nije, znači, e, nisu se učenjaci, nije se, ili te im je ovdje konkretno u ovom navodu koji sam spomenuo, nije se tunio prema tome kao prema onima koji čine izgledati na kabinu. Nego je rekao da su kafiri nakon što saznaju. Ovo ja često spominjem između ostalog i kao dokaz da sahakom nije osnova vjere. Znači nije šta? Nije aslu din. Jer da jest ne bi bilo nikakve dojde da su kjaferi kao što su i ovi kjaferi koji bade čini kaburojima kjaferi i mušici i prije je tako ovaj ne znam što su znali i poslije nakon uspostavljanja dokaza i prije uspostavljanja dokaza. Vidjeli smo s početka da i uopšte nisu smatrali muslimani. Allah najbolje zna. Iako ima drugih navoda, doćemo poslije do toga. Ima drugih navoda od istih ovih učenjaka. Doćemo do, do toga u Allahom pohledu. Ovo je samo Šta mu nije? Tu sam se sijala koji je ušta fizičku, kao je postao da su ljude da su sva, da su naravno prijatelji ali sam dobila zove. Svi su govorili da je osoba počinje tu, da je automatski dobila ime, ali se neće izvršiti propis kazne dok se ne spostaje argument. To je s osobnim srpen presveće tekstira. Yes. Da se dali samim činjenjem dijela kuka uopće u opće poznatim propisima osoba postaje zate ili nema, nema opravdanja. Ali se ne izvršava propis kazne prije uspostavi argumenta. Znači, vi morate shvatiti da mi čitamo knjigu. Ja sam pročitao, znači, ja sam pročitao ono što piše, je tako? Kad dođu općeniti izraz, je tako? Kako je došlo, je tako? Kad dođe općenit govor učenjaka ovako kako je došlo ovde sad, da nećemo se spiriti nakon što, osim, ovaj, nakon e, donosenja dokaze, je tako? Onda se razvaja, je tako? i onda se svata onako kako smo prije govorili i naučili da onaj koji čini veliki širk je tako da je on njegovo vanjsko stanje širk i kuhar je tako ali ovdje govorimo o posebnom stanju o ljudima koji su živjeli u vrijeme fetre i zato ne spuštamo na njega šta propis pogotovo što su prije bili živjeli i umrli je tako pa shvatite ovaj dio, znači, i shvatite da čitamo knjigu, znači, da se držimo teksta u knjigu. I da se to odnosi na, na ovaj period. Nismo mu dali ni propis muslimana, jel tako? Jer je njegov vanjsko stanje šta? Kufr. Ali ostavljamo mogućnost, uzdržavamo se da govorimo o tome o kazni zato što nismo nikako mogućnosti da ga kaznimo ni da mu sudimo jer čovjek već umru otišao sa dunjalu. Ostaje samo pitanje šta je sa njim na ahiret. E to prepuštamo Allah sano tela zbog čega? Zbog mogućnosti da mu nije dostavljen dokaz. Još jednom ponavljam. To što pričaš šta kroz pitan, jel tako? Obraćam se u ovom bratu gospodinu. Znači, to što pričaš sad kroz pitan, to je priča o mošriku koji čini sirk i kuf i mi ga gledamo, živ, hoda po zemlji. A mi pričamo o ljudima koji su živjeli u vremenu sve tre, sve tre i umrli otišli. Kako da mu sad sudimo, da ga privodimo, da mu iznosimo dokaz, kad je istruho, nema ga. Svataš, zato morate shvatiti da čitamo knjigu i slušati naslove i poglavlja koja čitamo. Znači, pa ako si malo govor, se ne uklapa u nešto što si prije naučio, proširivaj svoje znanje, nemoj sve dati na onu priču sad. Sve razumije. Sve razumije. Dobro. Allah da, da nagrade njegovi svoj oca. Brać. Bare te lofi. Red. Ja sam prosti put bio hrabar. Pa sam rekao, kad je Šehul Islam mogao reći za period prije one samo davi, nakon što je dava postala opće poznata, da je to vrijeme sestre i ja kažem ono tisno vrijeme, vrijeme sestre. O tako? Allah najbolje zna. Ovo sad, ovo sad vrijeme, e to je sad pitanje iz Tihada, procjene koliko je ova dava postala poznata. Ima jedna stvar koja može zavarati ova dava je postala poznata po svom nekom imidu. Međutim je i dalje ostala nepoznata po, svojo, po svom suštinskom sadržaju. Prema tome, kad postane poznata po svom suštinskom sadržaju, prestaće vrijeme Petra, jer je time već šta dokaz dostavljena. Jer se napravi razlog. Ona je poznata, ima i sam neke bradolje, ne zna da ali ljudi ne znaju da kade naše Da, ne znam. Dobro, pa ne znaju, imali smo vođe koji su trebali da šire i da to, a nisu odradili. Oni su vođe, ja, vođe su, oni odveli. Oni su odveli, sve su odradili. Ne, oni su sve objasnili. Napravo znam, jednu sliku, pa onda sve ostalo objasnili. Ja, dobro. Znači, da je nastavno se kule zbave, kako treba biti sa njima, da li treba da budemo uporni, sve dok znači, ne dođe sebe borbe, da treba, znači, kada bude uzmano sa ovom zakonu, da li sa e, njima prestaje dava, ili i dalje trebamo biti uporni, da bi inša Allah, Allah možda dao da bude sve. Znači, takva pitanja ne treba postavljati, jer mi ljude pozivamo, sve, da tako, a najviše pozivamo one koji zapadaju u djela širka i, i kufra, je tako? Oni koji čine djela širka i kufra kod nas su šta? Kafir, je tako? Jasnog i očitog djela širka i kufra. I ovdje morate napraviti razliku između jasnog očitog djela širka i kufra. I između djela koja nisu direktno sama počep širki kufr, ali će dovesti je tako nužno čovjeka u situaciji da učini šeći kufr. Kao ova uniforma malo preka. Tako. Ili, neće nužno, ali pretežno. Ili, će iz tog dijela poslije proizaći šta, ili proizilazi nužno, proizilazi šta, širk i kufr. Pa kad čovjek vidi šta proizilazi, možda će se vratiti i ostaviti to. Jeste mi razumili? Znači, ne govorimo o tim stvarima, nego o direktnim dijelima širka i kufra. Naprimjer, vlada mimo Allahovog zakona, politika, uđe u parlament, zakune se na ustav. Jel' tako? Tagoski ustav. To je direktno dijelo širka i kufra. Jel' tako? Takva dijela ko učini za nas je teatr. Jel' tako? I odnosimo se prema njemu kao prema kafiru u smislu propisa. Jel' tako? Ne jedemo od njega mjesto. Jel' tako? Uh, nećemo klanjati za njih nije od njega, nego mjesto koje on zakolji. Ne može se smije. E, to životinje koje on zakolji. Ja sam bufno. Moram sad sve da se čini. Ne znam jedne riječi se to snimalo skrati. Moram sve iz detaljca. Znači, ne jedemo mjesto od životinje koje on zaklao, iako je ona u osnovi halava. Dok je Ajde, sad. Dobro. Znači, i tako druge propise, znači, ponava se prema njemu kao prema kafir. Što ne znači da je prestala da dava. Je tako? Sad je dava, dava, dostavljanje dokaza, sto puta, je tako? 150 puta, objašnjavanje, pozivanje, pozivanje. Zašto? Zato što nije počela bor. Bor. I to su jednostavne prirodne stvari. Ništa iskonstruišano ne treba suda, bude namješteno, nategnuto i nešto napasteno. To je normalno, kako? Zato što su mnogi pod tim pitanjima zbunjeni, ili tako? <laughs> Da, tako. Jer a, dođi dođu u situaciju da, da na primjer, prvo što čuju o Ibrahimu a.s. i poslanicima je da su se odrekli svog nasla. I to je prvo i zadnje što su čuju. Tako. A da udu, uzmu mučak, vidio li bi da Ibrahim Ali Selam prvo se svom babi uštimo obraći Ja Ede, Ja Ede, u oči. Pa mu Selam na dio. Pa onda kaže, ja zrtvi ti sam sin. Pa, i tako da je četak. Da bi na kraju, nakon što postane jasno, tako, onda je tako došlo do odricanja. Došlo do odricanja. I tako da, mnogi ovi, ovi problemi, odričan, prijateljovan i tako da, mnogi ove stvari o kojima govorim, zaista, puno ljudi nema sluha za te stvari. I puno ljudi je u velikoj opasnosti da to sve pogrešno sva, sva. Je tako? Baš ovdje sad govorimo o odricanju, je tako? I o prijateljovom. Odricanje od kafira i muslika je vaš Vađi. Jel tako? A prijateljevanje sa kafirima i mušićima na njihovom širku i kufru protiv muslimana je izvodi izvjer. Je širk. Jel tako? I ima ljudi koji svataju samo ove dvije stvari da postoje na dunjavu. Ili se odreku ili je prijatelj. Pa se nije odreku, automatski je prije prijatelj. A dunjavu nije tako između odricanje i prijateljevanje ima puno puno pod stepenica ili stepenica je tako? Pa, se pa neko može da se nije odreku je tako? da je mu dahi što se podrazumijeva pod prijateljevanjem što se obuha pa taj termin prijateljevanje je sve da prijatelješ sa njim da posluješ sa njim tako? To je sve prijateljovan, ali je prijateljovan koji izvodi izvjeri. Jel' tako? Prijateljovan koji izvodi izvjeri je prijateljstvo, jel' tako? Protiv i pomaganje mušljika i kafira protiv muslimana. Jel' tako? Jer je to na taj način i u tom, i u tom, e, u tom slučaju direktan dokaz zadovoljstva sa širkom i kufrom naspram islamu. Jel' tako? Jer sad će biti sa tom ministerstvom protiv muslimana. Sad će biti. Jesmo razumili? Znači, to su te neke krajnosti, ali inša Allah, inša Allah, upornim učenjem i stalnim ponavljanjem ovih propisa i napominjanjem, inša Allah, to će se sve sleti, pa će se sve to rastrojiti, a pogotovo znači u atmosferi e, povjerenja i postepenog učenja, da tako, u atmosferi da ne mislite da neko pokušava da sa vama manipuliše ili nešto drugo, da, će, da ćete se sačuvati od brojnih grešaka u koje su zapali oni koji srljaju i kao popagaj ponavljaju za određenih ljudima koji su zalutali, koji su novo sada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sve što svaki zabavno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas slušaju što na istinu na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca na istinu. Zaista je on moćan da to uradi. Molim Allah što sano kaže da nam u Kabuli ove dove i da nam u Kabuli ovo večerašnje tijelo i da nam stavi na vagu dobri dijel i da ga učini dijelom u i njegovo ime od dijela koje su iskreno učinjena u njegovo ime od dijela koje se ono da čini da neće nam biti baš Moli Allah stanu žela da nas odjedne svoje i spasti od džahnem, da izvijeći naše godačne, da pomogne dužnicima da vrati svoje dužnice. Moli Allah stanu žela da pomogne braćom i džahide koji se bore na Allahom da obrda svoje pomoć povijek i da nas učini mudrahijima koji se bore na Allahov put koji zalaze svoje živote i svoje imetke na putu izuzanja šehadete la ilaha ila Allah i sada na šarijeta ila Allahove vjeti. Vole Allah sama tela da nam grehe obrosti samo te srce i da preko ružnih postupaka naše prijeće. I obzirom da poslije ovoga smo sanjati namaz, da poslije namaza nema tijela, poučit ću dobu za kraj tijela, pa sanjati Allah mu da sanjati sve što dan daje ilaha ilaha, to što se rušila